Esker mila intzar eta eta sari arte gurekin dugu biziko kidea zabin endara egunon. Egunon. Zurekin hainbat gai aipatu behar. Bizi, e, bada bultia bat jadanik eh, hor gure panoraman, klima aldaketaz eh, arduratzen edo asteko alarma du azken urte hauetan. Eta behar bada, udau hau aski e, ikusgarria izan da alde hortatik e, zabintzinez, bon, kistuin behiroa euri biziki guti, Eh, hor da, klima aldaketa gaiten alda? Bai, bai, hor dugu. Meteorariek mutur guzien uda deitzen dute, Be, ikusi dugun bezala, temperatura errekojak, megasuteak, uoldeak, idorteak, uraren eskasa, krisi energetikoa, eta bon, ez dut aipatzen eh, geopoliteka. Beraz, klima nahasmendua indartzen ari da, hainitz, eta ondorioak gero eta elgarriagoak ditugu bizi hasteko hor da, beti uh, alerta jotzen. Uste honek egiten uh, ama, ama bi urte, ama la urte? Ama iru urte, ama iru garen sartzea dugu bizidekin. Ama iru urtetan uh, zer bilan egiten alduzue? Hain zinatu gira konsiantze hartzean, gero eta kide gehiago urbiltzen dira elkarteari. Eta orain baitugu sortzeuntu eta uh, kide uh, bizi mugimenduan eta denak eh, prest eh, mobilizatzeko, hori da gure deia, mobilizatzea. Mm. Izante, ipatuko ditugu, eh, mobilizazioak aste buruntan badira, baina badira reformakuntzak formakuntzak astean zehar, eh, eganen dugu, deliberatu duzue, eh, bon, jadanik badakigu eh, egina duzuela ituna, eh, metamorfosiaren ituna badela urte batzuk eramaiten duzuela erriko txekin, horrek jadanik eh, konsientziak pixka bat zabaldu ditu, baina orain formakuntza bat proposatzen duzue, noren dako dira formakuntza horiek? Bon, ituna tresna putit bat zen, duela bi urte eh, emanatzen plantan eh, haute eskundeak tagero. Eta eh, hor nahi ditugu haute uh, proaktiboak ukan gure lujaldeetan eta alternatibak sortzeko. Beraz, badira badida, hiru elkarte bildu dira, bizi, Biar Institutua eta Zediz Autetxien Prestakuntza Zentroa, eta programa eder bat uh, asmatu dute, kalitatezkoa, Autetxien zat. Justu, uh, zenako, eh, hautatzen duzu autetxiak, uste duzu, autetxiek badutela poderea zerbait eragiteko hemen Ipar haute txek dituzte eh, atelabideak eh, sortzen al, mugikortasunean, eh, adibidez, uh, bon, ikusten dugu kostaldean bereziki uh, hainbat gauza egiteko. Eta, bai, eta energiaren aldetik, ere, ikusten alda zerbait egiten aldela adibidez eraikuntzetan, eraikuntza publikoetan, Eta bai, badira gai hainitz, uh, eh, atela bidean erdia haute txian eskuetan da bai. Beraz, horiek badute poderea zerbait, uh, zerbait aldatzeko edo zerbait frenatzeko klima aldaketa hontan. Formakuntzak, beraz, zertaz izanen dira, zer dute jakin behar haute Beraz, uh, zazpi uh, gaietan uh, johatzen dituzte formakuntzak. Uh, lehena izanen da, laster hor laborantza eta erikadurari buruz, irairaren ogoita batean hain iza moan zen. Uh, bigarren gaia tokiko ekonomia eta euskoa airaira edan ogoita marian iruburun. Energia berrizta garriak urriaren amalauan urruñan, ondakinen murrizketa urriaren ogoita batean azparnen. Eraikinetako energia menperatzea azaruaren lauan baionan, mugikortasuna azaroaren emezortzian ustaritzen, eta bukatzeko, klimaplana martxan ezartzeko tresneria, abenduaren behatzian aipatuko da mila frangan. Bon, lehena biak berean, egan duzu, izena eman behar da, nola egin, nola egin behar da, batzuk izena eman dute, baina ez hainitzek? Beraz bai, eh, haute batzuek entzuten badute, uh, izena eman nahi badute, uh, joan uh, web gunera, biziren web gunera, bizimugi.eu, Eta bai, keskatuak gira pixkat, uh, guti, izen guti ditugu uh, dik, Beraz, uh, itzaitz komitearen azalean uh, aurkiktoku duzue uh, uh, elbidea izena imaiteko. Lehen formakuntza da biak da, izen gutxi mementoan, zer ez da interesik, eh, azkenean uh, klima aldaketa honen dako? Uh, interesa bada, ala ere, eh, batzuek eman dute izena, baina bon, az dugu berba aski komunikatu eta hor naiz ere berritzaipatzeko eta informazioa pasarazteko ere. Uh, ez da haute txian formakuntzetara joaitea, gure errietan. Beraz hor badute uh, eh, xantzai derbat, programai derbatekin. Eta ed edozoin autetxi behar da lehenik ausapesetik pasatu, errikoetxen arabera da, edo nola da? Bai, bai, eh, behar da ausapesari eh, galdetu, baina eh, badira ere e, diru laguntzak ere joaiteko, hor autetxi batek badu diru samabat bat bere formakuntzak egiteko. Autetxi gisa? Autetxi gisa, bai, baduzu. Eta hori ez da iniz edo? Ez da iniz bariatua erritiketan bereziki. Bo, hor dira gai horiek, lehena errandugu uh, biak, baina kasik azaro ondak arte uste dute izango direla formakuntzak. Eta zer espero duzu horrekin? Ondotik uh, zinez hartzea izaitea biurgune bat, eman dezagun? Be, bai, eh, ekintzak uh, alternatibak behar dira sortu, eh, eh bezala, beraz horrekin uh, nahi ginuke autitxak ebe gero uh, eta egitar gu, gu behitz uh, aipatzea formakuntza eta zerbait plantan emateko egi guzietan. Eta irugai nagusi, garaioa, ganduzu, bereziki kostaldean, etxe bizitza, uh, bereziki energia, energiaz, eta laborantza ere, irugai horiek eh, zentralak dira? Bai, zentralak dira, eta hor badugu, enfin, haute badute, bai, atera bide hainitz uh, gai hauetan bai. Garraioa aipatzen baitugu eta menturaz eh, horrekin uh, bukatuko dugu, Zabin, eh, larun batuntan antolatzen duzue txerindul iraultza. <laughs> ez dakit, txerindula iraultza, nola da, Sosen? Ez dut nik asmatu itza, beraz, eh, txerindi iraultza, janen dugu, ba, zuen bizikletara, beraz. Eh? Txerindi iraultza, beraz, nahi duegan, eh, edo bizikletaz ibili beharko dela, baduzue, egun, igande honetan, egun bat, egun, edo manifestaldi bat, doni baneroitzunen, zer da, Sosen? Beraz, bizik antolatzen egiten du uh, eh, txerrindi bat, uh, eh, idaidaren ogoita bostean, elduden igandean, iruetan itzordua ematen dugu uh, Verdun baratze prazan geltokiaren parean. Beraz eginen dugu itxulitiki bat doni banen, bizikletez, Euh, manifestaldi, euh, manifestaldi moduan, eh, beraz, euh, aldarrikatzeko. Eta zer aldarrikatzeko, ebe hor, uh, ez doni banen bizikletez, baina, bon, aski arriskutsua da eta guk eh, galde egiten ditugu bide seguruak bizikletelan dako. Uh, eh, eh, ez, bide berde bat uh, turismoa egiteko, eh? Lanara, lanera, lanera edo erosketak, edo voilà, gure... Otoa ordezkatzeko iriana? Hori da, autoak parte handien hartzen du doni bane zentruan, beraz guk nahi dugu autoa kanporatu ideia ere ez da joa doni manera otoz eta geroan bizikleta hartzea? Uh, beraz, eh, ikusi, fe, ikusi behar da nondik, eh, abiatzen zaren. Gero uh, egia da, bon, uh, badena sartu hain zin, badela aparkareku bat, nun autoa usten alden eta gero bizikleta hartu. Bada hor bide seguru bat, xantakotik, uh, kaxik xantakotik eta bai, urda zuri laino. Mm. Eta gero hortik uh, geltokia inguruan euh, behar dugu euh, aldarrikatu zerbait euh, zerbait hor arriskutsua da bizikletaz ibiltzeko. Bereziki mezua doni manedi, doni mane eh, loitzuneko zapesari? Baio ah, bon, diadanik izan da angelun, endaian izan dira olako manifak, eh? Me hor, eh, bediziki doni ba, erigoian diauna, usapesa, gainela mugikortasunen eh, sindikatuko presidentea denez ere, Beraz guk galdezen dugu bizikleta plana ahondi handi bat eh, ez bakarrik doni banen, me eh, puntu, eh, puntu belzada doni bane. Berkin mintatu ziste adibidez? Hordi uh, haipatzeko, ez hor xilindi ez. Ez baina bestela, bera baita sindikatuko burua. Bai, diadanik izan dira bilkurak, eta me, uh, zuzenki hor ez. Hor no, aukera izanen da. Bai. Doni banan igande untan, besterik ez, zabinen dara, mire esker eh, gurekin itzaniko izuntan, eta beste bat arte manifestaldion igandean. Bai, mire esker deni.